Türkçe үйренеміз. қадірменді радио тыңдаушылар түркше үйренеміз атты бағдарламаның жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз өткен аптадағы сабағымызда факс жиһазы мен оның қолданылуында керек сөздер және терминдерді үйренуге тырысып едік бүгінгі сабағымызда болса мекен жайы сұрау тұрған жерімізді картада анықтау секілді тақырыптарды аудармасымен бірге үйренеміз ардақты тыңдаушылар басқа бір елде қалада немесе білмейтін бір жерде жолда адасып қалмау үшін қасымызда карта болса пайдалы болады бірақ мынаны ұмытпауымыз керек карта жеткіліксіз болуы мүмкін себебі жолдың жөндеу және басқа себептермен уақытша жабылу ықтималы назарға алынатын болса мекен жайды бірінен сұрау керек бұл үшін тақырыпқа байланысты сөздерді білуіміз қажет Affedersiniz, біз топкапы сарайыны arıyoruz. Кешіріңіз, біз топкапы сарайын іздеп жүрміз. О, бұрадан чок ұзақты. Ол бұл жерден өте алыста. Bu oraya gitmek için doğru yol mu? бұл сол жерге бару үшін дұрыс жол ма Ne yazık ki hayır. өкінішке орай жоқ Şu anda nerede olduğumuzu haritada gösterebilir misiniz? қазір қайда тұрғанымызды картадан көрсетіп жібересіз бе Şu anda siz tam şuradasınız. қазір сіз тап мына жердесіз Teşekkür ederiz. Sanırım biz yanlış yoldan gelmişiz. рахмет біз қате жолмен келдік ау деймін Otobana nasıl çıkabiliriz? құрлық жолға қалай шығуға болады Trafik ışıklarına ulaşınca sola dönün ve sonra yaklaşık 2 kilometre ilerleyin. бағдаршамға жеткен соң солға бұрылыңыз және шамамен 2 километр жүріңіз Çok teşekkürler. көп рахмет Bir şey değil. оқасы жоқ Hoşça Сау болыңыз! ардақты тыңдаушылар мекен жай сұрауға байланысты кейбір сөйлем мен сөздерді аудармасымен бірге тыңдадық енді кейбір жаңа сөздерді үйренейік узак алыс ұзақ Доуры дұрыс Не язык ки Өкінішке орай Трафик ұшықлары. Бағдар шам. Улашмак жету қол жеткізу сол сол Иләрлемек. алға жылжу жүру ардақты тыңдаушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды келесі кездескенше қош қалын. Türkçe öğrenemiz.